Kazujemo uvijek o temama koje su s jedne strane prioritetne, to jeste nužne da se o njima kazuje, imaju prednost i drugo govorimo o temama koje su aktuelne. To jeste, liječe određeni problem, ukazuju na nešto što bi ljudi trebali da rade, da čine i tako dalje. Dakle, nikada naša vjera nije bila, niti će ikada biti samo teorija. Nego su to jasni, čisti i čvrsti principi po kojima treba raditi i koji zahtijevaju u stvari da da čovjek svoj život prema njima uskladi. Ovom prilikom ćemo govoriti o jednom vrlo važnom pitanju. To pitanje je pitanje ljudskog srca. Pošto u ljudskome tijelu, kako nas obavještava Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, svima nama poznatom hadisu, postoji jedan organ. Kada on bude kako treba, kad bude on u redu, onda je i cijelo tijelo u redu. A ako on ne valja, onda ne valja i sve ostalo. A to je srce. Govor je dakle o srcu. Ali ne sa ove fizičke strane, nego sa vjerske strane. I srce se može razboljeti. I postoji nešto što se zove bolesti srca koje se ne liječe u klinikama za liječenje srca, već u ovoj najvećoj uputi cijelome čovječanstvu, a to je po Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Govorit ćemo o tome šta kvari ljudska srca. Jer kad vidimo negativna djela ta dijela proističu iz nečega. Što znači treba gledati da se temelj i srž ispravi, izliječi i pročisti, pa onda će biti i dijela kako treba i bit će i ona ispravna. Vrlo lijepo je o ovoj temi govorio islamski učenjak čije knjige se danas na našem području prevode, a to je Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala govoreći na ovu temu i o tome šta kvari ljudska srca spominje pet uzroka i mi ćemo ih ukratko objasniti i obrazložiti. Na prvom mjestu, zapravo najčešće što kvari ljudska srca jeste neispravno druženje ili društvo koje čovjeka odvodi od onoga što valja i što je ispravno. Zatim, lažne nade. Da čovjek gaji lažne nade. Potom, vezanje za nekoga drugoga, mimo Allaha te barake Za dunjaluk, za ovo, za ono i tako dalje. Zatim, jesti prekomjerno. I spavati prekomirno. To je pet glavnih uzroka koji vode do iskvarenja ljudskog srca, a samim tim i do, i do ostalih vidova griješenja. Što se tiče prvog ovoga uzroka, i može se reći i najčešćeg uzroka, a to je druženje sa ljudima. U osnovi druženje nije pokuđeno. Ako ono ima za cilj pokornost Allahu te bareke ve taala, podpomaganje na dobročinstvu i bogobojaznosti. Društvo da imaš koje će te pomoći u dobru, povećati dobro koje je kod tebe, a smanjiti zlo koje bi učinio bez njih, divno li je to društvo? dočim društvo koje će tvoje dobro umanjiti. Umjesto da spominješ Allaha, da govorite o korisnim stvarima, vezanim za ovu vjeru i za ahiret, umjesto da te spriječe od zla, s druge strane oni ti zlo povećaju, a dobro smanje. Loše li je to društvo i ono samo čovjeku povećava njegovu propast i žalost koju će imati na sudnjemu danu. Čovjek može na dva načina samo iskoristiti vrijeme, trećeg nema. Jedan način je da ga iskoristi onako kako ćemo koristiti kod Allaha te wa ta'ala na ahiretu. I zašto neće požaliti na ahiretu što ga je tako utrošio. Sve mimo toga žalit će na sudnjem danu što mu je prošlo vrijeme. Čak i u onim stvarima koje u osnovi nisu grije, ali one za sobom nose uništavanje vremena, koje je u stvari tvoj veliki zalog na ovome svijetu da možeš raditi i zaraditi dobra djela. Pa čak ako nisi loša djela radio, ali si svoje vrijeme potrošio ili protračio u ono od čega nećeš imati koristi to je uništeno vrijeme i to je šteta, to je šteta po tebe. A kamoli ako se radi o grijehu i o grijesima. Dakle, svako trošenje vremena u onome od čega čovjek neće imati koristi na sudnjemu danu, zaista će žaliti za tim i taj dan se zove jeumul hasrati. I opomeni ih, kaže Kur'an, wa enzirhum jeumel hasrati iz kudijel emr i opomeni ih danom tuge, danom žaljenja, kada bude presuđeno među ljudima. Dakle, mnogi će tada požaliti, na prvom mjestu nevjernici, koji nisu Allah ta'ala se pokoravali, a zatim svi oni, svi oni koji nisu svoje vrijeme kako treba i s kim treba potrošili. Nesumnjivo da će u lošem društvu srce da pocrni. U društvu koje te ne navodi na takvaluk i bogobojaznost. Pocrni će od, od onoga što se radi u tom društvu. Tako da će ta osoba biti raštrkana, nema svoga cilja jednostavno. Biće oslabljena. Biće zabrinuta i tužna. Samim tim što takvome društvu koje se nije sastalo u ime Allaha tabaraka neće nikada moći ugoditi i jednostavno oni će mu biti tereti na ovom i na budućem svijetu, tako da ta osoba neće imati vremena ni svoje potrebe da završi od, od onih svojih takozvanih drugova koji ga neprestano terete ovo svjetskim teretima i takva osoba vidjet ćemo da neće biti na putu istine, niti će biti dakle usmjerena kako treba da radi u ibadetu Allahu te bareke ve Koliko li je samo loše društvo ljudima donijelo nesreća? Koliko li je loše društvo spriječilo hajra i dobra? Koliko li je loše društvo spriječilo lijepu nafaku da je čovjek dobije i bereket da mu se Allahu tabaraka wa ta'ala spusti i koliko je loše društvo nesreća i belaja donijelo i zato je poznata poslovica a zar su drugi belaji ljudima mimo ljudi dakle zar mogu doći belaji s druge strane osim od osim od samih ljudi dakle od griješenja i od lošeg i od lošega društva. Nema sumnje da društvo koje bude se sastajalo na osnovama interesa ovoga svijeta, koristi ovo svjetskih, gdje jedni drugima pomažu u ovome svijetu i u svojim međusobnim interesima, nema sumnje da će takvo društvo koje nije bilo zasnovano na takvalu koju ne Allah pretvoriti se u neprijateljstvo prije ili prije ili poslije. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje takvoga ili takve koje je loše društvo odvelo s pravoga puta pa kaže وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ I na dan kada zulumčar, kada nepravednik bude grizao svoje ruke od prsta do ramena. Uzet će se i ujedati za svoje ruke od velike muke i žalosti i tuge. Jakulu govoreći, ja lejteni, da sam ja Bog i mar rasuli bila. Slijedio pravi put koji je, na kome je bio Allaho poslanik. Dakle, žalit će što nije bio na putu Resulullah s.a.v. Ja vejleta, kamo li sreći, Lejte ni, govorit će, teško li se meni, lem et tehiz fulanen halila, da Bog do nisam uzeo toga i toga za svoga prisnoga prijatelja. Lekad edalleni ani zikri ba'de izđaeni. On me je odveo od sjećanja na Allaha nakon što sam bio na pravome putu. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ a šeitan čovjeka na cjedilu ostavlja. Dakle, uljepša mu nešto, a nakon toga ga ostavi da strada i pusti da ide u džehennemsku vatru. Dakle, iz ovoga jasno vidimo, iako je ajet objavljen u pogledu mušrika, u pogledu Ukbe ibn Ebi Mu'ajta, koji je prihvatio islam, ali kada je doživio pritisak od svoje okoline, onda se vratio na širki kufr. Iako je ajet posebnog povoda, on je opšteg značenja. Što znači odnosi se i na onoga koji je prihvatio din, pa zbog pritisaka svoje okoline, rodbine ili društva, ostavio ga i vratio se u džahilijet, ili onoga koji je prihvatio istinu, a zatim počeo ići unatrag, počeo popuštati u tome i ostavljati jedan po jedan od propisa ove vjere. I takav će sigurno požaliti. Neko će više, a neko manje. U svakome slučaju svako onaj koga društvo odvede od pravoga puta u onolikoj mjeri ukoliko se odvojio od Allahove vjere. I kaže uzvišni Allah izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaqin. Prisni prijatelji toga dana bit će jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih. Samo bogobojazni njihovo prijateljstvo iskreno sa Dunjaluka će se nastaviti i na Ahiretu. Zato što je to bilo u ime Allaha, a ono što je u ime Allaha, ono se ne prekida. A ono što je u ime nečega drugoga, to je privremeno i to se, i to se prekida i to prestaje. Dakle, samo bogobojazni će biti jedni drugima prijateljima na sudnjemu danu, dok drugi najprisniji prijatelji bit će otvoreni neprijatelji. Dvojica se družili na ovome svijetu, volili se ovako kao što mi vidimo, ali to nije bilo u ime Allaha, na sudnjem danu bit će jedan drugome neprijatelj. I govorit će jedan drugome, ti si me odveo sa pravoga puta, a ovaj će drugi njemu govoriti i odgovarati, da si ti valjao ne bi me slijedio. I tako, inša o tome ima poseban govor i poseban ders o događajima ili tim prepirkama koje će biti na sudnjem danu između onih koji su bili na, na krivome putu. Dakle, jednostavno bit će jedni drugima neprijatelji i optuživat se na sudnjem danu međusobno. I kaže uzvišeni, inne tahaztum min dunillahi eusanen. Vi ste mimo Allaha uzeli idole. Šta je idol? To je kao kip. Ono što se jednostavno obožava mimo Allaha. Može biti ove materijalne prirode, a može i druge prirode, mogu biti interesi neki. Što znači sve što je u ime Allaha to postaje idolom kojem se ljudi klanjaju, kojeg obožavaju mimo Allaha. Jel to novac, jel to interes, jel to ovo ili ono, dakle svako kome se daje Allahov hak, Allahovo pravo postojeti idolom. Pa kaže uzvišeni Allah, inneme tehaztum min dunillahi eusan. Uzeli ste mimo Allaha idole. Me vedete bejnikum. Da to bude uzrokom međusobne vaše ljubavi i pažnje. Fil hajati dunja. Na ome svijetu. Nekad to može biti taj idol nacija. U ime nacije se voli. A ne u ime Allaha Dakle, u ime porijekla, u ime državljanstva, u ime ovoga, u ime onoga, sve su to ti kipo. Bliži ti ovaj zato što je iz tvoga mjesta. A on ni za namaz, ni, ni, za, ni za abdes, ni za šta ne zna u lavoj vjeri. Ne može. To su ti kipo. Dakle, ono na osnovu čega i u ime čega gradiš tu ljubav i voljenje, to je, to je ono što obožavaš. I sama ženitba. I sama ženitba je na osnovu Allahove vjere i dina. Jer ako tvoja žena neće u din i neće Allaha i protivno je ovoj vjeri, prvo ju upozori, pa je opomeni, a nakon toga kad si iscrpio sve moguće mjere, onda više ti ne imaš hajra sa njom. I ne može biti draga mi, volim je. Allah ti je draži i preći, to treba da bude. A isto tako kod žene. Ti pravo, on krivo. Prokušaj, probaj sve što je Allah propisao, a nakon toga kad neće, više ne smiješ sa njim biti u tome braku. Zašto? Jer uzvišen je Allah kaže وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Nemojte se prislanjati uz zulumčare pa će i vas vatra džehennemska dohvatiti. Što znači ne smiješ. Nema to aman, volim ljubav i gotovo. Gdje je Allah u tome? Nema u nas ono što kažu razbolio se od ljubavi. Ne može ni da jede ni da pije. Pamet izgubio, aman jaran. Pa da ti kaže seždu mi učini, bilo učinio Šta bi žrtvovo za to? Jel tako od Allaha voliš? Pa kakav je islamski hukum? Koga voliš mimo Allaha, to ti je božanstvo. Koga voliš kao Allah, i ne daj Bože više od Allah to ti je to božanstvo. Klanju ti njemu ili ne klanju. Na neki vid i način ti mu se pokoravaš i obožavaš ga. je jeumel kijamet i zatim na kijametskom danu te koje ste uzimali mimo Allaha ili u ime nekih drugih interesa za voljenje, jekfuru ba'dukum bi ba'd. Vi ćete nijekati jedni drugi, zanijekati jedni drugi. Govorit ćete, nemam ja ništa s tobom. Nikad te moje oči ne vidle. Wa jel'anu ba'dukum ba'da. I proklinjat ćete jedni drugi. Wa ma'wakumun nar. A džehennemska vatra će vam biti stjecište. Wa ma lekum min nasirin. A nećete imati nikakvog pomagača, onoga ko će vam pomoći u tome, u toj patnji i u tim mukama. Dakle, loše društvo koje čovjeka odvodi od, od hajra. Osoba jedna počela učiti Kur'an, učiti zikrove ispravne sunnetske, izutra na večer kad treba i kako treba. I tako jedno vrijeme ustrajala, dok nije došla druga osoba i malo pomalo kroz to društvo, umjesto da se Allah spominje, spominju se ljudi. Umjesto da se Allah veliča, ponižavaju se ljudi i gibet se čini i prenose se riječi i umjesto hajra ode u šr. Ode u zlo. I na kraju kad vidiš ostao na namazu, a kažemo nije ni na namazu, zašto? Jer namaz da je kako treba odvratio bi od zla jer Kur'an kaže inna salate tenha anil fahša i wal munker. Namaz spriječava svaki vid nemorala i nevaljalštini. Pa ako je namaz kako treba, spriječete od zla. I povećat će se dobro. I potom ćeš vidjeti je li si Kabul namaz ili nije. Potom ćeš vidjeti. I post, i namaz, i svi ostali ibadeti. Ako nakon toga i baljeta osjetiš želju, volju, snagu da radiš više dobra, elhamdulillah, a manje zla. To je jedan od velikih alameta, znakova primanja dobrog djela kod Allaha Đerašanu. A ako ga radiš da se kutarišeš, da se oslobodiš toga, nema ništa od toga. Ništa. Dakle, to nije formalnost jedna. Kako ćemo znati koje je druženje ispravno i kada čovjek treba da se druži? I s kim, rekli smo već, s onima koji će mu donijeti dobro i povećati dobro kod njega, a umanjiti zlo. Osnova je da se ljudi druže u dobru. Kao što je namaz u džematu, kao što je džuma namaz, kao što su bajrami, hađ, zatim učenje i poučavanje, zatim borba na Allahovom putu, zatim međusobni nasihat, a da ostavlja ljude u šerru, u zlu, dakle da ne učestvuje sa njima u tome zlu, i u onome što je dozvoljeno, ali je tu gubitak vremena. Islam ne zabranjuje čovjeku mubahat, dozvoljene stvari, koje su ostavljene čovjeku na slobodnu volju. Ali, da u tome čovjek pretjera, e to je ono što je pokuđeno. I da to koristi u ime ili da to koristi na mjesto hajra koje može učiniti. Umjesto sada da uči Kur'an, on svaki dan ima vremena za neku aktivnost dizanje recimo tegova ili igranje lopte ili nešto od ovih muba poslova i to će odrediti vrijeme i kazat će kad ga neko upita kako radiš to, šta ti je osnova toga, kaj muba je dozvoljeno je. A jel muba učit Kur'an? Za loptu i ovo imaš vremena, a za Kur'an nemaš vremena i pravdaš se time što? Što je ovo muba, ako je to mubah dozvoljeno, pa ga činiš svaki dan, što ne činiš ono što ti je obavezno i što si dužan da činiš. Ne možeš se mubahom pravdati u pogledu obaveznoga nikada. Dakle, imaš vrijeme za mubah, a nemaš vrijeme za ono nužno i obavezno. To ne može biti. Ni u kome slučaju. A ako čovjek bude prinuđen da učestvuje s ljudima ili da se miješa sa ljudima, a oni rade neki šrv, u tome slučaju neka se dobro čuva da ne bude da ne bude činio ili da ne čini ono što oni rade od zla. Dakle, ako nije omogućnost da se povuče iz takvoga društva, našao se tu, onda ne smiješ čini to što oni čine, ne smije ih u tome podržavati, niti im smije u tome odobravati, a nakon toga, kad oni vide da on nije kao oni, mora se strpiti na ezijetu i netrpeljivosti i uznemiravanju koje će podnositi od njih. Jer te neće pustiti da ti budeš kako treba među onima koji su kako ne treba. Tako je bilo i prije. Kažu za Luta ali selam Ahriđuhum min karijetikum. Protjerajte ih iz našeg mjesta. Zašto? I ne je to paharun. To je narod koji se čisti. Dakle, kada nisu bili kao ovi, smetali su im i ovi su odmah krenuli da im naude i da rade protiv njih. I to je nužno. Kad čovjek ne bude onakav kakvi su drugi, u šerru tome, kada se bude toga šerra, čuvao barem za sebe, u tome slučaju oni, ako ga se domognu i ako mognu šta postići, nastojaće da mu zlo učine. U svakom slučaju, prvo treba sebe da sačuva učešća u zlu, a drugo, šta treba da učini, ako je u mogućnosti to još bolje, da njih spriječi u zlu, a to je još veći stepen. Nema sumnje onaj ko otrpi na Allahovome putu neprijateljstvo i uznemiravanje koje će ga neminovno zadesiti, to će mu nakon toga iskušenja donijeti ponos i to da će ga ljudi zavoljiti i da će biti priznat u njihovim očima i da će ga pohvaliti Dakle, mu'mini će ga prihvatiti, a bit će svakako što je još najpriče i najvažnije kod Allaha tabaraka ta'ala prihvaćen, jer je ostao ispravan i nije se povodio za ljudima onome što su oni radili. A u suprotnom slučaju, bude li se povodio za ljudima u šerru, to će mu donijeti to će mu donijeti sramotu, to će mu donijeti poniženje, donijet će mu da će ga ljudi na kraju zamrziti, da znači, će se netrpeljivost i neprijateljstvo prema njemu okrenuti, da će ga ponižavati, to je u pogledu ljudi i u pogledu iskrenih mu'mina, a svakako u pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala je preče da u ne voli one koji su, mu se suprostavljaju u propisima ove vjere. Zato je bolje da se čovjek strpi kada se nađe u takvome društvu i ne radi zlo, to mu je preče i bolje i to će mu donijeti bolje svakako posljedice. Ostaje nam još jedno ovome pitanje, a to je kada se čovjek nađe u društvu koje ne čini grijehe, ali troši svoje vrijeme u onome od čega nema koristi. Onda će nastojati da razgovor tih ljudi i dijela tih ljudi okrene da bude Allahu Tebareke ve taala u pokornosti. Dakle, da to bude onako kako Allah traži i zahtijeva. Dakle, ako se sastane takvo jedno društvo, pa se ti nađeš u njemu, pričaju o svakakvim stvarima ovoga svijeta, ti nastoj da ubaciš temu dina, islama, da ubaciš nešto od čega će imati koristi kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Drugo što kvari ljudsko srce jeste lažna nada. Lažna nada, obećanja i neosnovana očekivanja. U primjeru jednom se kaže da su lažne nade kao jedna lađa na koju se ukrcavaju besposlenjaci. Dakle, ljudi koji nemaju posla ni cilja na ovome svijetu, dakle, bave se lažnim nadama i očekivanjima koja nemaju svoje nikakve osnove. I, I, kaže se isto tako da je to glavnica onih koji su bez para. Dakle, Nadaju se da će nešto biti u budućnosti, da će samo od sebe doći, a u stvari Allah ta je uspostavio uzroke po kojima se sve dešava i mimo kojih Allah ta ne daje ljudima čuda. Muđize su bile kod Allahovih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi se u pogledu ovih lažnih nada dijele na više vrsta. Ima ih koji imaju lažne nade u pogledu dobivanja nekog mjesta među ljudima, položaja, vlasti, časti i tako dalje. Ima ih koji gaji lažne nade u provodu, u ženama, u uživanju na ovome svijetu i nadaju se da će time sve probleme ovog i budućeg svijeta riješiti i završiti. Ima ih koji gaje nade u hodanju među ljudima i trošenju svoga vremena. Ima ih koji gaje nade u lahkom dobivanju i i sredstava za ovaj svijet i tako dalje. Tako da onaj ko gaji te lažne nade u stvari je kao čovjek koji sanjari pa kada se probudi ne vidi ništa drugo osim prazne ruke i ništa oko sebe. Dakle, samo sebe takav zavarava. Mu'min u stvari treba da ima nadu u Allaha tabaraka wa ta'ala. Nikako lažne nade. Zašto? Jer lažne nade u stvari zavaravaju čovjeka. I Kur'an kaže وَغَرَّتْ humul emanij. I zanijele su ih ili prevalile su ih emani. Šta je emani? To su te lažne nade. Dakle, nadao se bez ikakve osnove. وَغَرَّهُمْ billahil garur. I u ime Allaha ih je zavarao ko? Garur. Znate li ko je garur? Ko je garur? Ne znate ga. To treba dobro da ga znate. To je vaš najveći neprijatelj. To je šeitan. Nek sad znate da se on između ostalog zove garur. Jest. A što se zove garur? To je drugo pitanje. Od, od arapske riječi garre je gurru. Šta znači garre je gurru? Znači prevariti, zavarati. prikažeti nešto drugačijim nego što to jeste. Pa kad ga u tome poslušaš, a on se izmakne i drago mu što te u tome prevario. Garur se zove. Znači velika jedna varalica lopuža, tako bi se reklo. A čime čovjeka vara tim lažnim nadama i obećanjima, između kojih je i to kad ustaneš na večer, pa se probudiš, da Allah što učiniš, dođe ti kaže, pred tobom je duga noć. Lezi i spavaj. I šeitan čovjeku tri uzla zaveži. Iznad glave kad hoće zaspati. Pa ako se čovjek probudi i spomene Allaha tabaraka wa ta'ala, odveže se jedan. Kaže subhanallah ili la ilaha illa Allah, subhanallah ili bihamdi, subhanallah alazim. Bilo šta od zikra. Odveže se jedan. Pa ako smogne snage pa uzme abdes, odvežu se dva. Pa ako smogne snage pa klanja, onda se i treći odveže i ustane krepostan čio raspoložen vedar čim onaj ko ne učini tako šta se sa njim dešava ustaje lijen jednostavno umorniji nego što je legao i nikad se naspavati nikad se odmoriti Jednostavno to je šeitanski posao, to je garur, između ostalog. A šeitanovo nije, dakle samo u takvome stanju, to je jedan vid njegovog djelovanja i u času, dakle kada je, kada je čovjek najavi, šeitan pokušava da ga skrene sa pravoga puta. Dakle, čovjek treba se trudi da spozna pravo znanje, islamsko znanje. Zatim iman da stekne čvrst čvrsto ubjeđenje i da radi ona djela koja ga će ga Allahu tebaraka wa ta'ala približiti nadati se ovome očekivati ovo ovo nisu lažne nade ovo je pohvalno i poželjno i to je u stvari svjetlost i mudrost dok je drugo druge nade mimo ovoga sve to prolazno i sve to lažno. Resulullah sellem je pohvalio onoga koji se nada dobru. Pohvalio onoga koji se nada dobro. I nekada će onome ko se nada dobru i želi učiniti dobro, ali nije u stanju se taj njegov nijet i ta njegova nada upisati kao da je kao da je to dobro djelo i učinio. Zbog te lijepe nade, želje i očekivanja da to uradi, a nije u stanju. Dakle, nada treba da bude u dobra djela, a nikako isprazna i lažna nada, obećanja i zanošenje. Resulullah s.a.v. je upozorio na lažne nade i na to da čovjek očekuje nešto da će samo se desiti na ovome svijetu i da misli da ima puno vremena i prilike na njemu, pa je u hadisu kojeg bilježi Buharija rekao Kun fi dunja ke enneke garibun abiru sebil. Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili putnik ili prolaznik. Dakle, nemoj gajiti duge nade. Šta mislite onaj koji je uzeo kredit na 15 i 20 godina? Kakvu on nado ima? Prvo što se u haramu zadužio. I ako umre u takvom stanju, bit će oživljen kao lihvar. Znate šta je lihvar? Dakle, onaj koji se bavio kamatama. A hadis kaže, onaj ko daje i uzima su isti. Dakle, grije, grije. I proklinje onoga ko daje i onoga ko uzima i onoga ko piše i dvojicu svjedoka, petoricu. Dvojicu svjedoka, to jest žiranata u današnjem vremenu. Kakvu ta ima nadu? 15-20 godina da će živjeti, pa ne znaš hoćeš li sutra doživjeti. Ne znaš hoćeš li iz ove džamije živ izaći ili, ili ćeš biti okupan i nazad se klanjati. Ne znaš kad izađeš iz svoje kuće, hoćeš li živ se vratiti i kad uđeš, hoćeš li živ izaći. Ili će te na tabutu iznijeti. Pa jesi li ti svjestan toga čovječe? To su te lažne nade koje gaje ljudi i koje je srce kvari. Ibn Umar radijallahu anhu kome je rekao Allah poslanik, ali sad sam ovaj hadis, on se odnosi na sve. Kaže, Iza emsejte te tentazir sabah. Kada omrkneš, ne očekuj jutro. Nemoj se nada da ćeš osvaniti Budi svjestan da ti je to možda zadnja noć koju živiš na ovome svijetu. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا mesa, A kada osvaneš, nemoj očekivati noć. Nemoj se nadat da ćeš toliko živjeti i da će te Allah toliko poživi da ćeš dočekat noć. Ljudi toga nisu svjesni. Vahuz min li sekamik. I uzmi od svog zdravlja za svoju bolest. To jeste, kad budeš u zdravlju, onda radi i trudi se, jer nećeš moći kad budeš bolestan. Wa min hayatika li I od svoga života za svoju smrt. Dakle, pripremi se. Nemoj gajiti lažne i neosnovane nade. Jer to je od šeitana i to ti kvari tvoje srce. U svemu, mi sad govorimo o osnovama. U pogledu te ove pogledaj Onaj koji učinio grijehe, a ko je taj koji ih ne čini, uz lažnu nadu odgađa te obu. Pa kaže imam ja vremena za te obu. Imam vremena, imam vremena. I tako odgađa te obu. Dok mu dođe smrt. Kad osjeti smrt i duša počne izlaziti, onda on kaže inni tuptolan. Ja sam došao te obeta sada. Sad se Allahu ukajim Allah kaže nema tebi te obe sada. Kasno je sada. Ne vrijediti. Dakle, šeitan to čini čovjeku i tako ga navodi i nagovara da odgodi i te obu i dobra djela i ostavljanje zlih djela. Kažeš ostavi taj više hara. Kad ćeš ostaviti pušenje, kad ćeš ostaviti kamate, kad ćeš ostaviti griješenje i tako dalje, imam ja vremena. Kad ćeš raditi dobro, kad ćeš naučiti učiti u Koranu, kada ćeš održavati rodbinske veze i pozivati u Allahovo vjeru i tako dalje, imam ja vremena. I sve to imam ja vremena dovodi čovjeka do džehennemske vatre. Treće čime se kvari srce uz mnoštvo druženja i to onoga od kojeg nema koristi i uz lažne nade jeste oslanjanje na nešto drugo ili na nekoga drugoga mimo Allaha te wa Ovo nema sumnje da je jedan od najvećih uzroka kvarenja srca. I nema srcu ničega štetnije od ovoga. Onaj čije srce se veže za nekog drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on ni prepusti tu osobu tome zašto se ona vezala. I bit će mu šteta nanijeta od toga zašto se vezao. Dakle, čovjek se nada koristi ili oslanja na nekoga mimo Allaha tabaraka ta'ala, pa bude prepušten tome i šteta mu dođe umjesto koristi od, od toga. Upravo, dakle, podnese štetu s te strane. S tim što ne dobije zaštitu i pomoć od onoga koji mu može pomoć a to je uzvišeni Allah, te bareke wa ta'ala. Tako da takva osoba niti je postigla ono što želi, niti mu je Allah bareke wa ta'ala pomogao u tome što nastoji. Kaže uzvišeni te baraka ta'ala, sta'adu billah, wattakhadhu min dunillahi alihatan lahum I uzimaju mimo Allaha božanstva da bi im ona bila ponosom. To jeste, oslanjaju se na druge mimo Allaha. Kella. Nikako se furune bi ibadatihim. Oni će zanijekati to njihovo obožavanje jekununa alejhim didda i biti neprijatelji njihovi. Dakle, bit će protiv njih. To na što su se oslanjali i uzdali mimo Allaha te bareke bit taala biće biće protiv njih. I kaže uzvišeni وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ I uzimaju mimo Allaha božanstva da bi bili potpomognuti. La yastati'una nasrahum. Oni im nisu kadri pomoći. Dakle, ko je taj koji pomaže mimo Allaha tabaraka wa ta'ala? Čovjek koji će biti najviše na gubitku jeste onaj koji se nada, uzda i koji se oslanja na nekoga drugoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. sigurno da ono što čovjek time gubi, što mu uzvišeni Allah neće pomoći, što ga uzvišeni Allah neće spasiti, što ga uzvišeni Allah neće podržati, veća je šteta nego što će eventualno dobiti neke koristi oslanjajući se na nekoga mimo Allaha baraka wa ta'ala. Na nekoga ko će neminovno biti i proći i nestati. Onaj ko se uzda u nekoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala je kao čovjek koji se želi zaštititi od vrućine sunca paukovom mrežom. A nema slabije kuće dakle koja može koristiti čovjeku. U osnovi temelj širka je oslanjanje i uzdanje i pouzdanje u nekoga drugoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato onaj ko bude to činio, bit će neminovno ukoren, kao što zvišnji Allah kaže, la teđa'al ma'allahi ilahen ahar. Nemoj uzimati uz Allaha drugo božanstvo, fe ude mezmume mehzula. Pa ćeš biti pokuđen, ponižen i napušten. To jeste, nećeš biti pohvaljen zbog svoga dijela i nećeš biti pomognut od bilo koga. Dakle, Allah te wa ta'ala će te ostaviti tome na koga se ti oslonuo mimo, mimo njega. I to je u biti, dakle, svako oslanjanje mimo oslanjanja na Allah te baraka ta'ala. Na što se sve svijet oslanja, da malo navedimo konkretni primjera. Oslanja se na penziju. Kad ja kam penziju, ja ću otići nađ, ja ću ostaviti kamate, ja ću prestati pušiti, ja ću, ja ću početi klanjati, ja ću ovo, ja ću ono. Oslanjanje, dakle, na imetak. To što uziše Allah kaže džema'a wa addede. Sakuplja imetak i broji ga jahsebu enne malehu ahlede. Misli da će ga taj imetak vječnim učiniti. Pa šta i ako dočekaš ako dočekaš penziju, šta će onda biti? Ideš u mladost, ideš u zdravlje, ideš u snagu, nije nego bliži si svojoj smrti, ako dočekaš. U šta se još svijet uzda i oslanja? I to je povezano sa ovim prije što smo govorili, a to sve lažne nade. I oslanjanje na nešto što nema svoje osnovi. Griješi Allahu i kaže kad ja to postignem, onda ću ja biti dobar. Što aškuješ? Što imaš nedozvojene kontakte? E, kaže, kad se ja oženim, onda ću ja biti ispravan. Pa ti ne možeš haram sredstvom doći do halala. To nije ispravno. Dakle, jednostavno tih primjera ima koliko god hoćete, gdje se krše Allahovi propisi, gdje se uzda čovjek u nešto drugo, misleći da čovjek vlada sobom ili da mu neko drugi može donijeti pravu korist i pravu štetu. Četvrti uzrok koji vodi u kvarenje ljudskih srca jeste hrana. I to na dva načina. Jedan je sam po sebi neispravan, kvarljiv. Zato što u osnovi nije dozvoljen. I to se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta da se radi o haram hrani, koja u osnovi nije dozvoljena. Kao što je strvina. Dakle, svaka životinja koja je ubijena. Nije zaklana, nije na propisan šarijatski način, nije joj puštena krv. Zatim krv. Zatim svinsko meso. Meso divljih zvijeri koje imaju šta? Očnjake jeste i onih ptica koje imaju kanđe. Dakle, to u osnovi kvari srce, hrana. Jer svako meso koje iznikne iz harama, preće je vatri, u džehennemskoj vatri da bude. Dakle, jedna vrsta koja u osnovi je neispravna, jeste ili da je to haram u osnovi, ili da je to u osnovi halal, ali je stečeno na nedozvoljen način. Kao što je ukradeno. Dakle, u osnovi je halal ako se radi o ovci i nečemu drugom kao, kao osnova mesa, ali ukradeno. Pa zbog toga je haram. I zbog toga kvari, kvari ljudsko srce. A kad pokvari srce, pokvari i dijela i ostale ljudske organe. Dakle, kao što je ukradeno, kao što je oteto, kao što je uzeto bez zadovoljstva vlasnika, kao što je uzeto ili dobiveno iz stida. Od čovjeka tražiš pred drugim ljudima i znaš da ćeš ga na taj način zastiditi i on ti daje da se ne bi osramotio, a inače ti ne bi dao. Ili u džami ide sa kutijom, sa sandukom i ispred svakog. I on nije namjeravao dati, ali će izvaditi zato što ga je stid drugi To je kao i ukradeno. Što? Jer uzeto na način stida daje da se ne bi osramotio. Dakle, jedna vrsta i jedan vid prisile, iako često ljudi to i ne osjeti. Ne smije se to i to je u osnovi, dakle, nedozvoljno i kvari ljudsko srce po toj osnovi koja, koja je neispravna u njemu. Druga vrsta, što kvari ljudsko srce zbog prelaska granice, zbog toga što se pretjerala u dotičnoj hrani. Kao što je israf u halalu. Dakle, pretjeraš u halalu. I to kvari. I to kvari ljudsko srce. U osnovi je dozvoljeno. I na dozvoljen način stečeno. Ali u njemu je israf učinjen. I ovdje napomena da israf i pretjerivanje biva u halalu, a nikako u haramu. Što? Jer haram je u osnovi haram i ne smije. Nego israf biva u halalu, u dozvoljenom, da pretjeraš sa dozvoljenim, to je israf. To je pretjerivanje i to nije, i to nije dozvoljeno. Dakle, da se čovjek prenajede pa ne može, ne može dihat. Toliko se, toliko se najo Zašto? Zato što ga to otežava pa ne može raditi, čini ga teškim, lijenim, pa ne može činiti i badete. I tu šeitan priđe čovjeku i kaže, najdi se dobro da možeš i badet činiti. Osobito uz Ramazan za iftarom. Prenajde se tako da ne može teravih namaz klanjati. Pa ga je tu prevari. Dakle, najdi se da, da mogneš klanjati, a kad dođe vrijeme kaže ne mogu klanjati, najio sam se. Prenajio sam se. I vidiš ga dva rekata klanja i na vrata. Što? Ne može. Pretjerao u halalu, u dozvoljeno. Tako da se čovjek na taj način zabavi ili biva zabavljen time što je sada u jednom musibetu, što se je pa se o sebi, pa se o sebi zabavio. Pored spomenutog, takvo jelo, gdje čovjek pretjera sa jelo, jača čovjekove strasti. A inša Allah bit će posebno kazivanje i poseban ders o strastima. Šta su to strasti i kako se sačuvati strasti? To trebamo znati. Dakle, takav način jela, koji nema mjere ni granice, jača čovjekove strasti i otvara i proširuje puteve šeitanovom kolanju kroz ljudski organizam, kroz ljudsko tijelo. Samim tim što šeitan kola kroz ljudsko tijelo, putevima krvi kuda krv kola, tuda i šeitan kola kroz ljudsko, kroz ljudsko tijelo. A vama je poznato da post stješnjava, sužava puteve kretanja šeitanu i spriječava ga u njegovom radu i djelovanju. I zato se preporučuje onome ko može da se oženi, da se oženi. A onome ko to nije u stanju, onda da posti ili nešto drugo da radi. Recite vi meni. Ko ne može da se oženi, šta će raditi? Hoće li se sakrit? Pa gledati ove ili one filmove? Ili ove ili one web sajtove? Da kažemo. Internet stranice? To još više u njemu pojača vatru njegovog šehveta i strasti. Pa on izgori iznutra, ubi ga, ali on to ne može ispoljiti. Sam je kriv. Umjesto da stiša tu, to na prvom mjestu da ispravno usmjeri, a to je da što je oženi halal. ako nije u stanju, onda da stiša to. Kako? Postom. Znači, umjesto da to posluša, nasihat koji je na mjestu, on ode još više sebe da pati i sebe da da uništava. I onda traži dozvoljene načine kroz ono što se zove ade a to je tajni običaj ili posao. Sakrije se i da ga niko ne vidi na ovaj ili onaj način, pokušava tu svoju strast i taj svoj šehvet da zadovolji. A to je haram Allahovoj vjeri. Nije dozvoljeno. Dakle, hadis sam kaže, ako nije u mogućnost da se oženi neka, neka posti, post mu je zaštita. Time što se sužavaju putevi krvotoka i šeitan nema mogućnosti zaista u postu da radi ono što radi mimo toga. A prejedanje, zasićivanje ljudskog organizma hranom otvara puteve šeitanu i proširuje ih za njegov rad i djelovanje. Onaj ko puno jede, puno i pije, a onaj ko puno pije, puno i spava, ako puno spava, puno je i, i na šteti, i na gubitku. I zato danas se mnogi oslanjaju na socijalnu pomoć ili na, na ovo ili na ono, a leži kod kuće neće da, neće da radi za, i da zaradi za sebe i da može biti i drugome da da pomogne, nego se oslanja oslanja se na nešto drugo osim onih koji i nemaju mogućnost da rade, to je druga, to je druga stvar i druga mogućnost. Allahu poslanik sallallahu u svom poznatom hadisu koga bilježi imam i Tirmizi i Ahmed i Hakim i Albani kao ubraje u sahih hadisa kaže: "Ma je adamiyun wi'a'an sharran min batnihi." Čovjek ne napuni goru posudu od svog stomaka od želca, rekli bi Bihas bibni Adama lukajmatun yukimne sulbehu. Dovoljno je potomku Ademovom nekoliko lokmi, mi kažemo lokma, zalogaja, koji će ga održati na nogama. Fe in kane la fa'ila, a ako već hoće da jede više, fethulusun li ta'amihi, onda jedna trećina za hranu. Wasulusun li šarabihi, i jedna trećina za, za vodu, za piće. on li nefesihi, a jedna trećina za, Zašta? Za vazduh, za dihanje. Dakle, to je, to je propis i to je jedan sistem života koji čovjek treba da, da, da sprovodi u svom svakodnevnom životu. Jednom prilikom, jedan od tadašnjih vladara poslao je poklon Allahovom poslaniku sallallahu koji se sastojao od dvije robinje i ljekara. Robinje je zadržao, a ljekara vratio, kaže se u tom predanju. Uz odgovor, mi smo narod koji ne jede dok ne ogladni. Dakle, nema svaki čas otvara frižider i tražiti imal čime da se zabaviš, jer jednostavno radi organizam. Šta god uneseš unutra, radi. Koliko se uključi organa u tijelu dok se stvari ta hrana. I možete mi stalno onaj ko bez granice i ograničenja. A kada ogladnimo, ne pretjerujemo sa jelom. Što ukazuje na činjenicu da jedan veliki broj bolesti ili oznove bolesti upravo od toga dolazi. Od toga neumjerenog, nenormalnog unošenja hrane u, u tijelo. I danas cijeli, cijeli imate cijeli jedan veliki niz problema tjelesni upravo je zbog toga ili od toga uzrokovan zbog tog pretjerivanja u jelu. Da ne govorimo o vrstama jela, šta sve ljudi koriste, a i to imamo i nalazimo osnovu u poslanikovoj medicini, kako jesti način kako jesti, koliko jesti, šta jesti i tako dalje. Sve ima svoju osnovu i sve je to vjera koja je došla da, da te usreći na ovom i na budućem svijetu. I peti uzročnik kvarenja srca jeste koji? Spavanje. Dakle, već smo rekli prije spavanje. Spavanje normalno, prekomjerno umrtvljuje ljudsko srce postaje kruto bezosjećajno. Opominješ ga, ne vrijedi opomena. Upozoravaš, nema nikakve koristi. A to je svojstvo koga? Nevjernika je musliman ni u kom slučaju ne smije ponašati. Njima je svejedno opominjao ili ne opominjao. On neće vjerovati. Muslima ne smije sebe dovesti na taj nivo. Spavanje prekomjerno otežava tijelo. Uništava dragocijeno i neprocjenjivo vrijedno vrijeme. Prekomjerno spavanje dovodi do ljenosti i gafleta, nemara. Čovjek u tome gubi svoj cilj u životu. Ima ga, ima spavanja koje je veoma pokuđeno, a ima ga koje je štetno i nema od njega koristi po tijelu. Najkorisnije spavanje je ono koje biva kod velike potrebe za njim. Kada osjetiš potrebu za tim i ulažeš napor da bi ostao u budnome stanju. Tad treba da spavaš. Ima ih koji koriste razne napitke. Čiji sadržaj i ne znaju. Koji ih održavaju u stanju nespavanja. To je nesumnjivo štetno po, po tijelo. I ako postane ovisan o tome, onda je to još pokuđenije i nije ispravno po Allahu te bareke ta'ala vjeri. Spavanje na početku noći je korisnije od spavanja na kraju noći. Spavanje u sredini dana je korisnije nego na njegovim krajevima. To jeste na početku i na kraju dana što se više vrijeme približava krajevima sve je manja korist od spavanja. Tako je pred kraj noći i tako je na početku dana i na kraju dana. Tako da je manja korista veća šteta. A posebno spavanje nakon ikindije namaza. I spavanje nakon sabah namaza. Osim u slučaju velike nužde i potrebe čovjeku koji cijelu noć nije zaspao, pa mu je tada prijeka potreba da zaspi. Što se tiče pokuđenog sna, to je san između sabah namaza i izlaska sunca. Jer to vrijeme se naziva vremenom plijena. Znate šta je plijen? Dobitka. Samim tim što je to početak dana. To je vrijeme kada se spuštaju rizkovi na fake. Kada uzvišeni Allah te dijeli i udjeljuje. Kada daje svoj bereket. Kada počinje dan tako da cijeli dan ide prema toj osnovi, to je početku dana. I bereket ovome ummetu je učinjen na početku dana. Bereket ovome ummetu je učinjen na početku dana. Tako da ne treba u to vrijeme spavati osim za nuštu, za veliku potrebu. Uopšteno, najbolje spavanje i najkorisnije je spavanje polovice noći u umjerenoj ravnodnevnici. Spavanje polovice noći, prve polovice. I spavanje šestine zadnje noći. I to je u običajenim i normalnim uslovima osam sati. Od sna je, koji je štetan je i spavanje na početku noći, nakon akšam namaza. Tad je štetno i tada je pokuđeno spavanje. Resulullah s.a.v. u svome hadisu koji je mu na alaihi kaže se da je da nije volio spavanje prije jacije, nakon akšama, dakle do jacije, kao ni sjeljenje posle jacije. Dakle, da se ne sjedi nakon jacije, nego da se odma legne. A isto tako pokuđeno je da se spava prije jacije. Ovo su pet glavnih uzroka koje spominje poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala gdje opisuje čime se sve kvari ljudsko srce. Kroz loše društvo, kroz lažne nade, kroz oslanjanje na nešto drugo mimo Allaha tabaraka ta'ala, kroz pretjerano jelo, i pretjerano spavanje. Molim Allah ta'ala da nas sačuva svih uzroka kvarenja ljudskoga srca, da nam učini da naše srce, naša srca budu čisti i vezani za svoga gospodara Allah tabaraka wa ta'ala da se samo na njega oslanjaju i da budu posvećena njemu uzvišeno i sklona njegovom ibadetu, kako bismo ispunili cilj i svrhu našeg života na ovome svijetu. Subhanak Allahumma bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka u narednim kazivanjima će govora o uzrocima koji dovode do proširenja prsa, to jeste rahatluka i ljepote i na ovome svijetu prije ahireta, zadovoljstvu i o tome kako čovjek da se sačuva od svojih strasti i njegovog lošeg uticaja.